electrae autoi. Ecte plura iaroi, oni parolas pri electrae autoi. Pasintan iaron, mi suprisigis, cia mi exciis, che ec existas nun automobilae concursoi por electrae autoi. Serciante in la esperanta retradio, usante la concernan seacilon, mi constatis, che shine nennio cun laboranto productis pri ili generalan articolon. Tio estas texton pri la historio de tiae veturiloi cae cun aliae generalae informoi. Poste mi vidis che ancao en la esperanta Wikipedia mancas tia articolo. Pro tio, mi resumas quelcan informoin donitan in longega texto en la german lingua Wikipedia electrae autoi, kiu estas movigatae ne per fuelo, sed per electrae baterioi, estis inventitae in la dua duono de la DECNAVA jarcento. Oni consideras vetorilon construitan en 1888 in la germana fabrico Flocken kiel unuan veran electran automobilon, quancam gi havis aspecton TUTTE malsaman o la nunae post tio, cae gis 1910, existis plida electrae autoi ol veturiloi movigatae per benzino. Exemple, in 1900, in usono 40% da autoi estis movigatae per vaporo, 38% per electro, cae no 22% per benzino. Tiam la electrae autoi successis veturi gis distanzo de cent kilometroi. In 1899, la plei rapida veturis cent quin kilometroin in horo. Ecte 1910, la fabricado de electrae autoi rapide mal pli grandigis, char nafto, cae do petrolo cae benzino, igis pli mal multicosta. Crome, la autoi movigatae per benzino povis veturi multipli malproximen. La industrio interessigis di nove pri electrae autoi en la 1990 jaroi, ciam nafto igis pli multicosta cause de la Golfa Milito, cae ciam organizajoi postulis la offerton de veturiloi ciui ne enaerigo carbono dioxidon. Pro tio, oni clopodis cae successis inventi pli bonain tipoin de baterioi. Cio estas uno e la ple gravae factoroi en la disvolvado de electrae veturiloi. Tiel, jam en 1992, eblis veturi 547 kilometroin kun nur unu ŝargo de baterio. Inter 1996 cae 1999 usona firmao productis circa 1100 exemplerojn de uno specifa elektra auto. Japana firmao productis 1500 de sia modelo, cae quelcae aliae firmaoi ancau fabricis tiaen veturiloin, sed pli malmultaen exempleroin. Poste la legioi pri poluado causata de veturiloi igis mal pli rigorae cae diversae firmaoi cesigis la productadum de electrae autoi. Ili assertis che ili faris tion pro manco de accetantoi, quancam grandae medie protecta organisazoi proponis acceti multae exempleroin, cae pro malfacilajoi concerne al reservar partoi. Malgrau tio, granda Franza entrepreno productis inter 1995 cae du mil quin, in tute circau dec mil electraen autoen, de diversae modeloi. Ec de du mil tri, plurae malgrandae sen dependae firmaoi in quelcae landoi fabricis tiaen veturiloin. Cae post du mil nau, de novi grandae firmaoi disvolvis novaen modeloin. In du mil dec, alvenis ala mercato la japana modello Nissan Leaf, quo estas inter ciui electrae autoi la plei vendata. 360.000 exempleroi gis ci jara octobro. Gi estas uno e la tiel nomatae compactae modeloi, cun locoi por quin personoi cae suffice granda pacajuio, por circa o 360 litroi. Unua electra modelo de la tiel nomata altclassae tio estas grandai cae pli multicostai autoi, estas la Tesla Model 3, productata de la usona firmao Tesla, ecte 2017. Gi estis en 2018 la plei vendata elektra auto. En julio la firmao havis ancora mendoin por 412 mil exempleroi. Depende de la tipo de motoro, gi povas veturi tricent quindec quar, quartcent dec hoc, au quartcent naudec nau kilometroin per uno chargo de batterio. Uno e la grandai de fioi por la productanto de electrae autoi esas la plivastigado de la shag stazioi, quio presentas jenan problemon. One emas construi tiaen stazioi nur, se onis cias che multae homoi usos ilin, kai ali flanke la homoi hesitas acete elektren autoin pro manco de sufficiae shark stazioi. Ciel ein, la plei grandai nombroi de electrae autoi existas in Usono cae in Chinuyo. Rilate al porcentajoi de electrae autoi sur la mercatoi, vidu in landoin. Germanuyo, 0,75. Usono, 0,75. 0,9. Britujo cae franciujo, 1,4. Cinujo, 2,7. Niderlando, prescau 10. Norveguio, 39. Kil mi diris ie la commenzo, gis nun ne existis in la Esperanta Retradio texto con generalae informoi pri electrai autoi. Sed, tiae veturiloi cae la pur ili necessae baterioi es menciatae in quelcae articoloi. La decvinan de junio 2015, la decvian de marto 2016, la nauan de maio de la sama iaro, cae antau nelonge la decan de pacienta novembro.